Ebyabalevita esura ya 10 mushanju. Obutakatifu bobwamba. Omkama agambira Musa ati Ogambire Aroni nabatabani nabaisiraeli bona oti ekinikyo kigambo ekyo mukama yahanga ko muntu wena wena omuyanga lya Isiraeli araitaga enumi anga omwana gwentama anga embuzi omurusisira anga akagitira enja yaru atagiresire amulyango gweye mali muterano kugiyongera omukama omumaisho keki karokye omuntu ogo arakwatwaga entambara yokuita yaita muntu ogwo bamuchwe omubantube egi nkomeeko abaisiraeli baletaga ibitambo byabo ebyo barayitiraga omwishwa babiretere omukama babiretere omukwani amulyango gweyema domuterano babitire omukama biri bitambo byemirembe omukwani ashayimulire arutale yomukama obwamba amulyango gweyema domuterano kandi ebishaju abyoke birugwemu akatachu akanshemerera omukama kityo baraba batakitira bazimu bitambo abazimu abo baliku shambatikana nabo ekikira abaga kiragiro alibonene eira iliona omizarwa yabo kandi obagambiroti omuntu wena wena omuyangalia Isiraeli anga omubagenyi araba furukiragamu araongaga ekiyongo kyokwokibwa ange kitambo atakiresire a mulyango gweye maliyo muterano kukitambira omukama ogoba mutwe omubantu be ko muntu wena wena omuyanga lya Isiraeli anga omugenyi arabafurukiragamu kali kiryao obwamba ndi mu kambatanisa obuso mara mutwe omubantu be arwokuba obulora bomubiri buli omubwamba kandi mbubaire ali arutale kwatirira emyoyo yanyu haruo kuba obwamba nibwo bwatirira arwenshonga bwina oburora arwekyo nagambira abaisiraeli nti taliyo muntu omulinywe kulya bwamba nangu no mugenyi wena wena arabafurukiragamu nawe atabulya kutyo no muisiraeli wena wena anga omufuruki arabafurukiragamu arashangwaga ayigire akakwata ekigunju anga ekinyonyi ekyakulibwa asheshe obwamba bwakyo mara abushweke neitaka oburora bwabuli kitondwa bwamba bwakyo arwekyo naagambira abaisiraeli nti mutaliria bwamba bwakitondwa kiona kiona arwokuba oburora bwa buli kitondwa bwamba bwakyo wena wena alikabulya bamutwe kandi wena wena alikalia ekyefereere anga ekisirwe kikaka yaba mutaka anga mufuruki afure emyendo ye ayoge ashube aikale ahagaire kugoba boigoro au arabaga ayezire kyonkakaliba kaliba atafuzire myendo ye anga kwoga alikara n'entambaraye